aš nelaisvas, ar aš ne apaštalas, nesu regėjęs mūsų viešpaties Jėzaus? Ar jūs ne mano darbo vaisius viešpatyje? Jei kitiems ir nesu apaštalas, tai vis dėlto jums esu, ir mano apaštalystės patvirtinimas esate jūs viešpatyje. Štai mano pasiteisinimas prieš tuos, kurie mane kaltina. Argi mes neturime teisės valgyti ir gerti, Ar mes neturime teisės vedžiotis su savimi tikinčiąją moterį, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei kefas? O gal tik aš ir Barnabas neturime teisės nedirbti rankų darbo? Kasgi tarnauja kariuomenėje už savo paties pinigus? Kas sodina vinogyną ir nevalgo jo vaisių? Arba kas gano bandą ir neminta bandos pienu? Ar tai sakau vien pagal žmonių papročius? Argi to nesako ir įstatymas? Mozės įstatyme parašyta, neužrišk snukio kuliančiam jaučiui. Bet argi Dievui te rūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko mums? Juk dėl mūsų buvo parašyta, kad artojas turi arti su viltimi ir kulėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį. Jei jums pasėjome dvasinių gerybių, tai argi didelis dalykas būtų pas jūs pjauti medžiaginių? Jei kiti turi teisių į jūs, tai mes juo labiau. Vis dėlto mes nesinaudojame savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus Evangelijai nedarytume kliūčių. Argi nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo iš šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų. Taip ir viešpats yra patvarkęs, kad Evangelijos kelbėjai gyventų iš Evangelijos. Bet aš nesinaudojau jokiomis teisėmis, ir tai rašau ne tam, kad būtų antraip. Verčiau numirti, negu leisti, kad kas man atimtų šį pagrindą girtis kad aš skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė, ir vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos. Jeigu tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį, bet kadangi darau ne savo valia, atlieku tik man patikėtą tarnybą. Koks tad atlygis? Ogi, kad skelbdamas Evangeliją, pateikiu ją veltui, ir nesinaudoju teisę, kurią man duoda Evangelija. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymu, tapau įstatymo tarnu, kad laimėčiau besilaikančius įstatymu, nors pats nesu jam pavaldus tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo, nors pats esu nebe Dievo įstatymo, bet susaistytas Kristaus įstatymo. Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau visko, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Argi nežinote, kad lenktinio aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną. Bėkite taip, kad ją laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Todėl aš bėgu neklaidžiodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas.